Hupage un, ti hestecas? Ti soi anecei? Epitropos mu ei? Hupage, anachorei. Anachoreeseis epitheta. Loidoreis me, caciste cae misete? Autos tauta poiei, anaidestate. Siopa. Calo soi eiee anidestate anthropae tauta accuse tai chodes potes su ei anantese e moi